Thank you. mbok diwadahi kranjang nyewa ekstrek kawe momot kawul ngecil arek wedok ka adik semanya bareng becel gedek kecipan Terima kasih kerana menonton!

bangun sing arep sak rungokno sampah liyep-liyep ta kula. Lho barang sing terakhir kuwi lak nyinggung perasaan aku sih Sing ndi sih? Ya iku oh, aku. Oh, minggat warisan ah. Iya. Aku lak pisan tok ah. Ping pira? Pisan tapi jange yo maneh kira-kira. <laughs> Delok, delok mumete kaya kucing kobong buntut iki. Ah, ya. Gak kon durung tau dicakar sama morat marit yo. Eling eh, sing dhisik mendhen anggonku aku sik turu ditotot-totot bareng ketok peno. Nggon ditolong nggih butuh pinten aku. <laughs> Oh, Cara ngene. Kang nekak kesekak dhisik. Nanti gak bingung ta? Eh, ngidung sak menukae durung pecolane durung dangdute. Iki mah ngapalno sampe keplecuk-plecuk kak, karu. Lah sing oleh dhuwit sapa? Eh? Ngomong ambil sing oleh dhuwit. Sing oleh dhuwit ya Mas Tris, <laughs> Tapi aku ro. Apa? Dirasani karo bose dilungkas. Iya. Rodo papat. Nggih. Menang. <laughs> Teko wetan ya gak Sakno ado atur rek ngono. Iya. Heeh. Lho, safari kan tapi nek safari ya disanggupi. Oh, Penduso to. Me <laughs> tame tame tame tame. Apa iki? Apa iki? Dadi apa? Ngapri. Ngap ngap ngap ngap. Tolong. Ngene wangi ae lho. Hmm. hmm. Raden Mas Beranjang Kabel. Diruri, Raden Mas Beranjang Kamit. Mas, mas orang keliru pisan kon niku. Apa? Dudu. Beranjang kapsul. Lho. Beranjang kawat, Ri. Raden Mas Beranjang Kawat. Yo. Wes cuek. Lho. Kon wis bedah. Ya apa? Wes sombing. <laughs> Wes suwe wes suwe. Wes suwe. Aku nak no tangan. Lawase 15 tamen. 15 <laughs> tamun. Lah. 15 tapi. Mas tahun 15 tahun. Ya. Hukum iki. Heeh. 15 tahun diukum. No sawah sepuluh <laughs> ngabloh dihukum ono sawahan wah itu handi dihukum ono sawah kacero <laughs> sawah sawah lunto dihukum no sawah lunto sampai sabrini dinane iki aku ocol teko tahanan healing Nek aku duwe abdi kinasih yaiku Pak Coplo. Abdi kinaje Pak Cokek. Pak Todon. tolok colok ri. Hmm, iya Pak Colok. Eh, Pak Colok, Pak Colok. Pak Colok. Eh, koni sapore. <laughs> Ayo koni dadi colok. Koni gak berangkat nang Pak Colok ta ya penduduk kene. Penduduk kene iki dadak. <laughs> Sopo coloke? Eh? Sing jawab iki kok ana rene. Oh, nggih. Kados Raden Mas Branjang Kaos. Kok dalan kare suwe? <laughs> Kok dalan kok mboten mangsrut? Ah. Pangsul. Yo, panjene abot canggane. Aku kena perkara ambek permen. Oh. dihukum barek mut-mutan. Superman, <laughs> Superman, Superman lho. Dihukum ono Superman. Iya. Nah dinane iki, opo awakmu galali tak peseni? Oh, pesenan sampean. Ku piye? Sama lak celoret celurit ah? Ya, pesen celoret. Kali pecok. Wis kono leno dah. Loh, Dari mau pandini prei. <laughs> Tutu iku pak colo. Oh pusoko telung warna. Nah pusoko telung warna nih. Oh, Seng kembali gini. Cocok loro rompi untuk semua. Hmm. Seng nomor teru keris. Kolo oh, oh munyer. Oh, jengking. Kalau munyeng. Kolor selono. Munyeng ada. Eh, kalau munyeng. Nah, lani kita. Eh, coba pak colok iki gongseng kembali kini pasang hmm. nok sikil gugin. Gongsengnya macam itu. Nah, kenapa? Tak malah kayak kucing loh. Rompi ini kalau jam lakukan set, kerisi kalau sekitar Ya opo, pak colok nih wes aku gay rompi ambek gongseng ini. Agak, koyo Eno, gantengnya koyo arjuna. Yo, Kono oh, cok mesti kangelan dina niki tak jaluk keringetmu sak tetes. Wah, mboten medal, Den. Benjing awan-awan saged. Kau niki ngomong apa, oh, Pak? Oh, paribasan ta? Paribasan. Teng pundi? Dina niki aku terno. Ya iku nang bojoku marbu. Oh, tenggane mriko, Ah? Yo. Monggo, Den. Yo melok. Monggo. Ayo maju. Gendengne iki. Ayo maju, Lok. marotua. Aku iki dadi opo, aku iki? Dadi wani Beno dadi marotuane wani ah, Lho, No marotuane marbu'a. Ah. Iso kok. Marotuamu ri. Oh, marotuane bapakne marbu'a. Bapakne markeso. Eh. Marbu'a. Ah. Apa-apa to waras keluarga kene kabeh? Pak Morot? No Dadak kula tingali kados anak kula. ranjang kawan. Lah panggil suarane ojo panggil rupan. Nggih padha waras, Nak. Pun suwe anak. Ah, Loh. <laughs> No, Nek ngomong apa marang tuwa? Pun suwe ya. Ah. Aku arep takon ambek beno. Nggih. Lah bojo kundi marbuah? Lah sing ngurusi bojomu sapa? <laughs> Loh, aduh Pak Colok kok ngomongi. Ngomong di eh, kok markasan Braolo. Oh iya. Iki kawas apa? Kok markasan Kupang Panjaan. <laughs> markasan Niklo, lho, Tegal. Ah, markasan Tegal Kaspe, Oh, Tegal Pekalongan. Tegal Banyu Mas Bundi karo Kok kurang aja? Apa gak kula werto, gak kula Bicoro, Nek marpu aiku sang bojoku. Nggih. Lah peno kok ngoleh nek bojoku digawa markasan? Oleh mboten gak napa, mboten kula betakaken wong ngomongi meden-medeni ngoten. Hmm. Oh benar wong tua tuas berapa sakit nama kurang ajar. Ayo, ayo, ayo, ayo, maju. Ayo, ayo, ayo, Orang tua tak belum bunuh anak. Oh, bocah babi, bocah buta di tiga orang kat sana. Anak anjir, mungkin duko ni kena serat, enten serat. Oh, anak nawol. Hmm, lah ni sih. Eh, coba tak bocahnya. Lah ni kita. Pak Jolok, mungkin mana Pak Jolok? Anjir, surat kepada layang. Oh, eh, layang. Jalan. Surat kacem. Wong tuane margua. Bener. Dinane iki Raden Mas Beranjang Kawat mati jalaran ketiban areng kayu waru. Mawur areng sepikul. Ah, areng setongkil. Tengkul sak tengkul. Tengkul areng setengkul. Ah. Ya, iki Saiki ah. di digowo ambek markasan. Aduh waktu waktu. Napa Gusti Pangeran? Napa Ya, iki markasan Pak Colok. Aku nyaluk tolong ambek Pak Beno. Ayo terno nang ambek markasan. Monggo monggo. Ayo, monggo. Monggo terno. Loh kok ndelok aku kan iki. Lah <laughs> iya awakmu di markasan. Omong Pak Colok kok arep ah, dirangkep lho ya. Masuk kilo rek bayarane ngrangkep bareng kilo. Heh, markasan. Kados sama salah jenis beranjang kawan. Hmm, bener bener kan. Ya kenapa medhik kula? Aku rene ono perlu ne ambek awakmu, Jan. Kan jan perlu ne perlu ne. Jangan slow mes. basuman. Aku melok takon kon kok sok kendel. Kula jaluk bojo sampean. Hmm, kok wani Kena nggawa bojone wong tanpo izin ame sing duwe bojone. Sebab kula ditangisi adik kula Subakri. Sopo? Subakri lan iki. Eh, Subakri. Ayo. Dadi soko wae? Kaya pek sih lo iki lho. Coba loh Lo, panjang tak akun. Aduh, aduh, aduh. Penuh gak iso rapi. Ini kak terbuk kucing ini, wong. Dan, eh, Gak kurang. Hmm. gak kurang sego. Apa? Bereng hijau kok dikurep, no. Gak kurang perawan, gak kurang sing rondo. Jan mulai bocok kok dikurep no. Dikurep no. Ya wis karep no. Dikarep no. Wis tak kajati tak niati. Hmm. Soal iki wis pancen tak karep no pancen. Yo. Bojomu tak pek pancen. Eh kok cok iki ndel bener. <laughs> Iya. Wani wae aku. Apa mesti tak weden? Pancen. Lu malih mah. Lagi apa? Jalo tolong ngawe peno ya, sing hati-hati. Sing penting bojo sampean sampean tari, nek gelem percuma sampean belani nek ben oh. gelem. Ya iki sing ngro marpuah sapa? Heh. Marpuah. Marpuah ae loh, dadi marpuan. Ah, arek iki gendeng kaya opo? Mosok ora dapuk telur rek. Marpuah. Anten opo? Oh. Omong ngamu. Mboten kamas kula mboten poron dirabi kali markasan, kali subakir. Subakir. Lah mboten pepe kok menawa sami melayurin. Kula di dijak kali markasan kula dibijuri. Hmm, kurang ajar betul. Loh. Eh, Hei, subakir. ana apa den Mas? Gak jaluk. Jawab, gak jaluk. Enak wong loro tak pilih mati. Oh, jadi kau iki wani ambek aku. Apa mungkin tak meden? Apa cinta gak wani? Oh, ya iku trijimu. <laughs> Terus terus. Oke. Oh, kau tidak minta seroyo kancamu? Lu jelas. Siapa yang kau cuk-cuknya? Lu sopo Siapa? Baik, kang. Markasan. Apa, nang? Berawal lo. Berawal Ono apa? Wis eh? tak jaluk bojomu. Nggih, kene panjene nyidam pati. Ayo sampai lagi. Oh, kesuwen. Nggih. Kakakku eh, ah. mati. Hmm. Sini bang, kakakku mati. Sini bang, kakakku mati. Atau kon tak paten. Eh, eh, iki markasan mati. Coba krimasi, timbangannya aku ditekel polisi atau tak bunuh diri deh. Aduh, aduh. Aduh. Mati, Markasar. Mati coba. Wes, wes. Pulgarai. Oh, Kau mungkin merusak cerita ini. Eh, ya, terus merupu, ini dipek sopor di KB Masjid. Roh kumang di pasar turi. dodok Iku, bakaran jagung. Ini lah di rumah no konjo-konjo lo drum dindi. Cuma no nyenyek. Eh, suara aku pasang nak Oh, bukan nak kau itu. Iki ya guyon ya. Jadi belajar. Ini eh, apa nak biasa cara mudur. Belajar lah ngomong dijak ngoro teko amit-amit karo karepe. Eh. Delok Salah, lak delok. Lanjang kau iki ajak cara mudur. Ya mare kanca-kanca. Apa? Apa? Kok nyambut gawe gak seni lho. Iya. Tukang kayu. <laughs> Ayo, apa aku yang ngono rek. Wong biasane nang omah kuwi gawe gedhe guling. Kuwi <laughs> dadek nang ngene. Lah iki njaluk sepura karo kanca-kanca sing mirena iki mang. sing gak genah mang. mana ngene iki jare rusak. <laughs> Lho tuh sepura penonton tumen ya. Lho, lah tumen. Lho lek kok sampun dadek. Totolan toro ngene yo. menawi lepat lho iki apa gano eleke soal e ludruk masa kini hmm. siji karo zaman biyen salah bener dari bener dhewe ae nek saiki masih bener tetep ndelok sepura. nek ngene lho jare ya masih dari awak dhewe bener tapi lek wong ndelokku salah gitu kan awak sih salah sak durunge ana salah aluk njaluk sepuro iku ana bener panjene ngono ya ngono lah cara awak dhewe guyonan heeh hmm. menghibur ya kanggo kepentingan om wicai ya apa gitu oh. Eh? eh ya tadi bang ibu ayo belajar ngitung kok kok itu seni mu kayak apa sih terus mana dah merubah tak ngitung apa mesti seni belajar oh, ya apa itu apa ya ya apa itu oh, apa ya kembang jagung dipotek awak ide Aja sama keprojut kan. <laughs> Yalah. Sing dhisik iku projek pindho kon. Kembang jagung dipotek awake dhewe. Yo, kupluk ireng arek kapasan. Lho. Iku nongko. Karene jimen. Aku lak meteng gendeng ya. Kok diterus nari temen nanti. Oh, terus belajar ya. Hmm. Terus belajar ngitung ngono ta. Lah panjake siap-siap ta kirane. Yo, panjake tetep siap ae. Siap. Pokoke tanggale gak bareng sik siap ae. Ayo <laughs> mang mang ono panjak rolas, kok kali 10. Ngono nanti. Tapi Ome tolo mben ire tekal desa. Lho, ah. iya, tak tekakno kabar arek cuma kira-kira tekone jam piro tak tak kandani. Teko jam 09.00 rek, jam 09.30 kok lawang tak tutup. Iya. Samale kaya antri. Lho, Dadi gak kelangan apa-apa. Kono nek kono nek jero terus tak obong maksud. <laughs> Maksudku ngene lho lho. Iso teko gak iso teko. Aku iki tak belajar soalnya nek nggonmu lak kayupan. Lho cuma ngene lho sing penting dhewe tumpeng tumpengi. Tumpengi. Tumpengi gak gemah kemrung gilek kampung gak wiri. Temenan pokoke nek niat tegal desa. Jangan 10 pintal dadi sak tempe. Iku tempe mesti tempe alun-alun. Ya pak, 10 pintal? Dadi sak tempe. Dadi sak tempe mung dadi bober besar. Cuma tak tari arek-arek, rono rek kabeh, tak tari sapa sing duwe sirian mumpung durung ya. Sebab lek sirian dipangan tak mbledhes anak awak ya. Iya ah. Kayak sapa sing ngarep iwak bajing ya. Iwak ulo bareng ku gak iso nyediani. Cuma bebek-bebek cilik dipecel ngono ya. Oh. Tapi ana sirian lho. Apa? iwak bandeng kenek daging kenek wedhus sapi kenek kon yare iki sirian nyanggur opo <laughs> gak oleh mangan tengu ae eh <laughs> lho eh sami lu iki penjalukan sing nggo gawe jaluk wak bajing lah Loh. Paling nyoyo bakron lah. <laughs> Aku mbak ngawur ae kene. Wong iku kanggo ngurmati kanca kok. Oh, ngono. Gongi sewani piro kampung kula Lho, hmm. oh, gong telung perangkat iki kabeh ganok sing pernah blas. Kabeh pel kabeh. Kontol dadi panitia. Lho, lha aku ping pira panitia wis? Wah, sampe ke Pelayu barang aku. Tapi sudah desa di kampung Kartolo gede yang gedeanan. Wis waktu rek selametan kabeh padha anyan. Gila wis rek. Wis apa sak karepmu ae wong atase wong latihan ae. Iya. Guyon rek iki yo Pak temenan iki mawong. Kanca lek gak tak guyon lek gak enak ta? Gak enak lho. Dadah lek nganggur yo bojomu jak nang ngonku ayo guyon setengah hari ae ya. Mau nganggur kapan-kapan. Eh, kon mene menen nek duwe organisasi aku duwe jeneng api rek. Apa? Iki mudah ditangkap oleh masyarakat. Pendapat ta? Iya. Mulane itu panduk sing ombo. Heeh. Ya. Sing ombo tapi mal sang meter. Teko kain apa teko? Teko kain ae. Jenenge api iki. Apa? Kroso dicat. <laughs> Apa apa jeneng iki? Apa jenenge nah? Iki susu tangkane susu tak gekno lho. Iya. Apa iki? Sandiwara lutruk glegek samirin. <laughs> Kono iki mboten tengah. Wong iki wong papate bingung ngurusi ya ta kae. Wong akeh. Oh ngawur ae. Wis sampe rek ya. masalahnya kayak dirunding hmm. sebab sembarang gue yang penting bersatu bersatu kalau dia bersatu oh bujar gak bisa nah. yang penting itu galang persatuan dan kesatuan cocok banget hmm. sebab persatuan adalah kunci kemenangan banyak hmm. nah dan orang pikir tapi nak rukun lo lo lo gak kurang sih disandang sih di tangan gue itu sampai sapi sapi nak titik ya Bukan sebenarnya. Saya <laughs> oh. ya. Rukun yo bersatu yo kuat. Masih masih rendeng bareng yang gelem bersatu melompok. Tapi bodoh kali. Apa <laughs> dilibat noko nota bukti ini mau di pasar. Iya. Nyawiji tujuannya nang pasar. Kau ake di pasar. Rukun. Rukun hanya ini bodoh kali. Senyambut. Kenceng. Tapi lek keluargane menawar gak tau nyireni kanca. Lu oh, temenan. Soale keluargane dhewe ciri. Oh, ojo <laughs> gawe. Lek nyireni gak tau. Wis ana kali bahasa ini ojo gawe itu nane dia. Iya, itu. Ayo gawe semene dia. Kon iki kon iki rumah cuti ya. Ambek cinta ini nak nisar witi kayu raja. <laughs> Ngawur ae. Bisa lagi ya? Iya. Aku udah dewe rek. Oh. Perlu nawak kepethuk guyon mari guyon. Mulai dhewe. Lah ono anu omongan sing kurang sopan dirungokno ya njaluk sepura man. Balap <laughs> balik. Ayo, ayo. Saya. Thank biasa nek nggawa dhuwit ngono budal kamu mule-mule. Cara ini kawan dodol hewan luas kewan abang binatang tak dol kabeh. Mangkel aku oleh kepingin omah hati itu sampe wedus bebek kebo tak doli. Pandiae. Ngomel tadi becet tuban kok dulu. Lah iya sih, duit digowo kok gak boleh-boleh. Tak golek bahane oma. Sak iku takon duit, biasa kok takon kunci. Ya. Masak ngurusi kunci tok nah. Oh niku. Lah terus sapi sing ndek Kang Samin iki wis kandel. Wis kandel kabeh. Ya wedhus, bebek, kebo, sapi. Karepku ya tak pitung nek wis dhuwit ngrumpuk nang tak entekne kene wis. <laughs> bener kamu niku. Rumah tangga bener kamu niku. Tak ngono aku nganut kekarepamu. Eh nganut apa itu? Kekarepamu sing maksude tujuanmu ya apa sih? Diterusno. Ngene lho, ya. wong omah tetangga kuwi sapi kabeh mosok sih lak dhewe rumah tangga pirang-pirang taun masih pancet sombong ngene. Lho temenan, ayo jaga bensin, Dik. Menceleng omongane iki. Apa? Kaya arek 66 iki. Geng. jaga ah, bensin jaga gengsi. <laughs> ya. Eh, wis omah iki ayo, wis temenan. Lho, enake diboto wis. Diboto kena apa sih? Dibangun. Lah iya, lak ngono ta, lah dhuweke ku ndi lak ngono? Lah urusan dhuwit gampang. Lah bantane nang ditekakno lho. Karepku iki tak permodern. Cek gak madani omah itu nggo sebelah ya. Lah iya, omah wis mengkreng ini. Genteng karang bilang wis. Aku sing wis. Diganti apa gentenge? Eh, iki karas dan diganti. Lho, <laughs> tadi pandangan iki rek. Ya apa? iya tapi perhatiannya, perhatiannya perhatian enggak kena. Temenan perhatiannya, wong liwat kene mesti leren delok iku mes sapa nawar lho. Ya apa? Kentumen zaman saya iki genteng-genteng laras. Ya apa? Ya iku sing genteng iku. Ya genteng sing ati, ya umume genteng kuwi apa sing kuat ngono lho. Nuruti kekarepamu wae sak karepmu, tak umbar kon bangun omah iki wae. Tak gedhek iki, ganti apa iki? Sing enak ya plastik. <laughs> ini juga orang lanang tinggal tampak lah. Nek gecek itu tangan rakyat ya. <laughs> Ya apa? Sini enak ya. Ini kelara, gedeknya plastik. Di beton esen. <laughs> Terus apa? Ya opo beton esen ya opo sih? Tuku watu, sejina. Terus? Ya. Aku tak ngamek beletokan rong tikar. <laughs> Ditumpuk Watu ditumpuk terus ditumpuk beletokan. Ya, ini cukup nangat sampean ya. Ayo aku bangun no, oh, masa kecil nyerong aku. Ya. kayu kok. Ya umume lho ya apa? Ya goto nang ngene sing apik. Terus cendelone dikek endi sing enak? Sing enak dikek ndukur. Dikek ndukur lho. Lho enak kok nambe aku ngikit. Ayo terjun tekan ndukur. Dikek jalan gemah. Jatur, <laughs> kamare piro? Sing enak ya iki lak ombone Piro wolu lima lasa? Iya. Lah kamar itu piro? Sing cocok kamare tak karang selitur ya. <laughs> Iku amat sepur eh? Kok iso ngajak aku sepuran iki lho kaya apa? Napa jaga kene? Lu enak. Iya, nang usung-usung keluargane dongkol nang kene. <laughs> Ampun lho kene. Kon kuwi omah durung dadi wis kon ndo mono. Ngene iki krasa lho bolot nek desa. Temenan iya. Saya apa sih ngomong atas mau ngloro lho, enggak kamar selekor iku lho. Ya biasa telu rek. Nah iya. Bapawane iki deken ndi? Sing enak iki ya, deket kulone benowo. Jange gak tak jawab iku wong krungu. Lho gak ngono sih model, di letter L biasa kan ngono ta. Lah aku ngomong wis nari karepmu wis. Tak turuti wis model. Tapi ini bang model letter L. Letter apa? Sing kaya Mas Hadi iki lho. Letter apa? Letter O. enak tapi eh, enak oh, oh, enak O O lah bundanya. Enak kan olah-olah mau busu umur. Iya. Nana dalah-dalah aja mumetai kan. Kita kan bangun mari. Iya pak. Kan bangun. Ah kon itu aku itu sekadung biru itu nggak izin dek. Iya pak. Dua dua berani. Dua berani. Tak kuat. duwi e dek sing ngesak ngalor ngedol. Selane karek pira iku? Wingi aku wedi wis tak tekan. Nggih. Lah iku rong Tadi Iku gawe opo iku? Ya apa? Gawe apa rong kobokan iku? Mosok digembar ngono, Mas. Gawe apa? Dari tahun kating goreng kacang. Ini. Pira tau to tak pira? Tok ndi punya? Ya apa? Foto. Gampang nek foto. Iki lho aku. tuku besi tuku besi iki lho kanggo otot-ototan apa kanggo iku lho atau menser Kok to di iki disisik nek jangan gepuk sampean ta. Lah karepmu sih disisik nanti asani. Lah botok wis disisik. Ya wong botok sok gepuk-gepuk rek. Wong gak kurang wae tonggo iku alake sing tuge-tuge tak joko ani to. Alis. Lah niku. Ya nek wis kok kerene sing ngasap sampean ya. Iya lambe iku cek tambah tipis ngono. Nakale botok ana. Wis ana omah nek ngono. Aku tak golek botok. Iki tambahane dhuweke. Eh, wis agak takon kunci akan niku. Senang <laughs> oleh kudu dol manuk. Nah, eh? manuk kari situ tak dol pisan. Yo temenan rek manuk. Manuk kok dol. Yo, wong iki sanget ngetoni perombakan dari waktu kan dol. Oh, kan niku. Lah sana jumlah iki kan wis ngetel wis dol apa maneh. Kae eh, bapak dolen manuk bapak lho. <laughs> Lho, Kowe enak dadi gedhe suara niku ngono. Wis, ana ah, ya? Iya. Tak ya. Thank you. orang guyu lah kepetok arah arah wis ijen ijenan ini sumpak mana iki apa ini budaya apa ini paman iki pati yo dua garangan, barang cuma bare aku gak sepiro percaya cara ya salah kawitan nih sing dhisik bengi di joko aku tak usungi nang omahe tangga tak jali duit esuk ditakokno duit tak warah entek ngono wis muring-muring pas aku yo tak toto men tangga perkara duwe engko tak sile dhisik ngene jare aku iki mlebut sing apa? Panjenengan jane gak mlebut cuma ya welut ndasir. <laughs> Karbu tak tote iki karbu ditotok ngono dak dikek dhuwit ya tak terima mbak aku. Lho lho. Lho. Wis iki mulai begedekan maneh iki ora penting. Sing aliane pernah gak ana ta? Kok pas <laughs> balik aku. Kaya apa? Mang pedo pernah saya pedo maneh. Lah usah tepak iki nek wong kono. <laughs> Kenapa? Kok medenteng apa? Medenteng-medenteng. Nuruti sarapane jumu ya. Kurane gak jane kok dhuwit saiki lek ben kok iso ngutangi penuh saiki gak iso. Kon dalane mana? Aku rene gak butuh dhuwit. Ngomong potong-potong dipotong gak gelem. Alah, alah, alah. Alah, kita menjumu tuku botol. Eh? Ndelok dodo. Wong lanang kono wong wedok kok gelem ngene. Yo. Yo lho nek dikon tuku bumbu terasi. Wong iki wong lanang tuku botok pantes. Ning bangun to. Lah iya kok mesti jan tak bangun. Duduk piro ngono ngono saiki lek Pak 300 ya sengko. Lho, Ajak, kon ngurusi apa masalah biaya rumah oh, tangga aku. Diri lusi jan mutan tenan. Nah, sepiro dukuring gunung sih dukur suket. Ya sik dukuran dukuran wong arit. Eh, kan, Kon dukur wong arit. Lho lah wong arit lah nduri suket ta. Lho suket e dikake. <laughs> Eling, eling, wasiat, eling, <laughs> Terus, eh, eling, eling, eling, eling, eling, Simang penuh nang Mojosari ya. Iya. Engko gak kenal. Heeh. Tak tanggu dhewe menoh gak rupa man. Paman kok. Lho paman nak ndu galangan ah. Lho paman mu Lho to hari. Iya. Omong mu galangane. Oh, oh mbok. Masa lho. Oh isine boto isi loro. Cuma contohnya loro tapi mburi. Orang linggan. Iya. Ya loro contohnya ngarep mburi ku lho. Wake sing remer remet tok ana orang trek ae. Iku dibuak, iku dibuak sing remek. Eh, dibuak ta. Kayak semen, semen botol. Semen botol. Wis saiki ya apa? Butuhku ya gak akeh, gak titik. Piro? 7000? 6. 6. Heeh. Saiki regane anu 12 gak salah. 12. Ah? Iya. Wis tang kotak nyang kowe. Heeh. Hmm, iki lho kesote. Piro iki? Eh, 18 setengah. 18 setengah. Iya. Aku nang tengahane 20 pisan lho. Ah, iya, 20 ya. Heeh. Apa nang Bro? Tuh, engko rono. Sire-sire jam 4 rono. Engko aku nduk kono. Engko perlu tak sawan kendaraan iki. Eh, wis engko engko apa sih engko kendaraan? Ya, ya perang motor. Tahu tuh? Iya. Tahu tuh situ tuh. Oh, engko kak Ahmad rek wong botone niku boto situk ku 5 meter rek. He? Tawane. Tawane 5 meter kandele 15. Engko tadi sik iku boto tah embong diketok iku. Oh, boto sing cilik ah. Iya. Moga oh, aku boto sing saiki gawe aku dhewe iki. Ngono. Heeh. Eh, butuh bis ana. Oh, no. Eh, butuh bis ana oh, no. kok nyetopo jurusan Malang ya aku. Bakso kertolo. Bis sing tak maksudno iki gejagane bangun sumur aku iki. Oh, sumur. Iya lah kok nyeget pandangan Malang bareng. Ya sumur ta? Iya. Oh, baik banyu. Banyu lho aku sih umur kok angel-angel. Lho angel-angel. Ya selek rendeng iku gawe, kolam. Iya. Sak rendeng iku ditadahi kabel, iki tiba lah karo banyu. Karo banyu. Ya iku ae jombe. <laughs> Dicuci ya jombe karak. Anakku sing loro kon tak ngomong. Iya. Kok serbuk-serbuk ketemu lemu. Iya. Lho sing merucu kakak dadi keblok. <laughs> Kon Urusan jemur enggak urusan peno ta? Iya. Jemur kumpan mari. Eh? Mulai karena pentili aku duwe. kon iki wae. <laughs> Guyon, wis begecekan mah nek kepedhok iki. Kongen temen niku angel. Wong aku lho lagi dudu deluang lho ya. Wis aku iki angel kongen temen nang tau. Dadi Bambang Sutejane kudu banyu lah. <laughs> Wis kaya gak kuat temen-temen temen iki. Sampe cok muni amblas. <laughs> Oleh ku guyu kaya wong kentekan kentekan bondo ya men. Wis kene duwe. Ono hmm. paman ya. Ya jam 4 lho. Ojo nang jamin lho. Mau keliru. Lu <laughs> aku ndolek Sumini di. <laughs> Sumini lah racun dunia. Mau rae. Kenapa nang nang jamino ya pamanmu? Tohari. Tohari. Heeh. Hmm. Omae lak pancet. Nggo sepeda rono ya. Rauto kok. Lho gak ngono kok lek rauto nang kari sepeda nang arep. Ya apa ya apa? Lek rauto nang kari telan kok sepeda nang dijek ae gitu kok mah. Ngono. Perlune mbek menawa ono kekurangan dhuwit kok tak ya tak sekolahno. <laughs> ya aku mulih ngosek ya. <laughs> Kan dulu. Ya wis. Ya Sing enak name Pak Aman iki. Thank you. Loh, <laughs> kon. Iya. Jae. Yo teko golek hubungan anu. Iki botone nang pira kira? Ya jron jron nggo mburi sak ngono lho linggan sik kreng-kreng tumpuk ngono lho. Ana anu, ana 50, 50.000. Ya kliwat jekon kon iki ya apa sih mosok gak ndelok botone pananmu dewi iki wedi kali ta wedi segoro iki. Lho, iki jeglangan iki apa lho? Pedite kan jeglangan iki lho, kali cilik. Oh, dadi pedi dudukan. Iya. Oh iya, mbak. Ya apa sih? itu warna-warna. Ada wedi kali, wedi biduan, eh, wedi segoro. Eh macam-macam, sakarang ini wedi tak golek kabe. Lalu nang segoro itu golek wedi ya apa? Ya caranya loh. Kalau tidak itu golek wedi segoro itu. Kulak teko kapal keruk ini. Hmm, iya. Patu ini anak patu? Wake, cek wakir. Atas kabe ya? Ada sini, rada gembur. <laughs> Kan ini. Kan putih, patu ireng. Watu kabeh watu ireng ya ana, watu putih ya ana. Sing kok dolek iku ana ompet jenenge ta? Watu ireng. Watu ireng. Semen-semen boten ono Ana akeh. Semen-semen terus kuwi tancine ana. Yo akeh kok tapi tak jagani wisan. Dudu luwih diselingno kan ana. Sik ta lho. Kon iki ana wong golek ta? Golek apa sik sing apa ngene ngene ya. Hmm. Iki ah, oh ya lali dua kasak wongso. Sampe hmm. diatur kenduren. Semen ta. Oh iya sik tas aduk ngene. Malah beneran aku kok luwe ta no. Aduh iki. Lah kan Kang kang dino nak gelem mule blas. Lah nak kenduren akeh ae yo kowe. Lu datang blas. Lu kan anu pamanmu yo omong ngono aku gak sarono. Hmm. Diaturi kenduren Pak Wongso. Wis eh, ae ya? Iya. Eh, aku bisa ya. Eh, tak tunggu kene ya. Ya, saya sudah siap ya. Anu kuncine duwe anu aku sing rapat ae ya. Tapi tak kunci pancen iki kan duwe. Iya eh. bener saiki kunjunge wong peteng. <laughs> Sing peteng ki sapa sing peteng? Aku dhewe. Oh, kok Eh, eh budal lah. Budal ya? Iya. Paman iki Hari nari mana hari dia hari ni tangga hari tak akal. Atrek nojek jisik. Awas nojek lanjaran tu ya. Orang apa mau duduk di pasal di atrek nai? Gua perahu tu kompoi aku. Kau nak enak enak. Kau duit salah apa mereka paman? Lu temenan. Aku malah lali kata ngomongin kan mang. Ruh iki mang paman semuring muring. Waduh, golek kon. Lu sak Saruh hmm. ku aku saeling ku gak tau duwe kesalahan. Lho, kemono kon tau nggudu bebek ta apa? Lho, nek nggudu gak tau nek tau nopo panjenengan iya. Lho, la iku salah pamong bebojone oleh wong cinta ya. Nyopo diarani nggudu? Lho, temen. Nek tak sopo potong ku ndi yuk. Nang pasar. Ambil buyang guyun. Lho, gak guyun mosok kate merengut. Lho, ya iku kon salah. Sangat beruang ta aku iki. Wong oh, lek nyopo wong cinta men iku gak usah buyang guyun, buyang guyun iku juga kena. Paman iki lho, ya mbok waktu sampe nyopo mbok mbok ya apa? saiki golek peno. Lho kok ketemburani gede paman. Ngomong mbak aku, kandhane ono kancamu munawar. Lek panen kepethuk tak asah boto mbak ngono. Lah iki pengen mbang aku. Iya, sini mbang aku di boto karo pamanmu. Kumpung jurung lho. Aku tak mulai lho. Lho temen ono ae. Eh. Temen ono Mas, Omonganmu kok ngono. Ana iki diasak temen ono pare sak males tipis. Kono iki apa temen ono ae? Heeh. Lho, sapa pamane? Heh. Apaan nih kan Ayo kalau pinter ya aku lek perkara mulut-mulutan Lho, Man. Kenduran apa bancaan iki? Kok iki mang Wis aku lho. Prasaku, prasaku. Ya, apa jenenge? Kok aku bareng nang omahe lah kami tutupan katanya. <laughs> Tutupan. Tutupan. Oh, wingenane. Kamu ora amin Wingenane, wingenane. Aku iki iki mah. Bar-bar kan iki ngabu sih ae. Mau nak ayo. Sopo? Menawar. Ya nek kae ta. Tapi golek bocah ati bangun omahe. Lah kok ngenteni mana nang ngono? Ngenteni peno jare selok susu. <laughs> kan. Wong tak kamu bareng ngenteni ono mawan. Mawan yo wis kan. Lah ono maman. Lah iya iya apa gak maman. Ngenteni ono paman. Gak aku ngene lek pamanmu panjenengan nek perlu kok ono nang omah sik tas ae. Nggih. Eh jare apa ya? Foto mbok ukurane sing yo apa cilik apa gedhe wong. Foto kene nek ngenteni lho. Kan lurus ya foto kene iki. Sing cilik karo gedhe regane dhewe-dewe. Hmm. Lah saiki ra panjenengan butuh duwe wong peniku nyambung balak butuh koyo. foto cek terang-terang lingkan cek turun maling ayo ada no. Kalau nonton tuh sing cilik gede. Sing cilik di gede. Hmm. Wis tutu tono. Iya. Telu nu lek anu yo. Kapan sih kerumus? Sing banter nang loro. tas sik tas. Iya. Ya tutu kan. Oh, ayo bongko tangka kene iki. <laughs> gak iso matek tuwek aku iki rasane. Lah ya apa bendino nitae pikir aku. Sok rumah satu aku gak duwe kesalahan. Kok terus bab tamane kartoro iki lho ya apa kok duweni cemburu karo aku ya apa rek. Sopo? Lho lho lho. Wah, wah, Yo, kok ngono. Oh, wajah wae sepunten mawon nggih sing iki sing iki wajah sing kiwa nggih mboten sing tengen nggih mboten wae wajah ya sing iki apa sing iki wajah sing lagi sing gedhe nggih mboten sing cilik nggih mboten sampean peluru ya bang ngomong ae iki ya Thank you. langit jeung di konco. Wah, geus sok mah. Safari. Eh, rungku sik kang delok sik tipis sri. Lah pokoke wis wis sri aku tulung ono temenan riri. Nek tulung tulung apa? Wah, wah, kon tak omongi. Saka rumangsaku aku wis dadi tanggane Kartolo gak tau aku duwe kesalahan karo pamane Kartolo. Lah iki banter dadi dewek polisi ngono. Ora apa. Rungokno tak omong aku iki. paman Kartolo itu cemburu ambil aku, aku dihenting-henting. Lho, cemburu ada persoalan Lho lah, karena persoalan ini apa, aku dober-uber. Nah, ya, nak uang, karena persoalan ini cemburu, ah, mustahil. Ah, mustajab. <laughs> nah, oh, itu. mustajab, Pak. Nah, dulu mustari, barang ini. <laughs> Ya, kan gak ada keluarganya. Nah, apa? Nah, aku lo gak tau ngudon, nyopo sing mesok panjang ini, tepat nang pasar. Yuk, tembun di, yuk. Loh, dia warteng tekan. Loh, dari Kartolo itu memang temburuan. Ding di antara ni. Nah, iko apa? Saru jalan ni warak tak nulung ngobrol gelap jadi tolong. Jalan <laughs> ni tolong. Family ku bi. Dengan mas kerembung dari tu. Nulambong dari Pak Ali. Raja. Raja ni kon seneng nak kancamu mati ni. Tidak ada tolong Bang itu Wis ya apa tulung ngono ri. Iki kene lho kene ring aku kene. Kon tak omong ring kok. Lho, Pak, mboten Pak. Kula wak nuwun sepunten kali sampean Waduh, sing sing dikin. Ya, kok mele sing dikon. Sing kiwa kasih tengen. Sing kiwa nggih boten sing tengen nggih boten. Ada nomornya soalnya nuruti obong-obongane wong rek. Ben percaya obong-obongane tiyang. Setari iki obong-obongane wak dhewe lah. Ya apa sih? dhewe lho, war. Boten ya obong wak dhewe. Antep sing pundi sing kiwa kan. Ya kan iki nomor 1, sing kiwa nomor 2. Antep sing nomor 1. Iya. Lalu wong nomor 1. Ya apa? Mantep atos iki. Rasane bisa nggono to ayabuh pipiku iki. Lah kon niku aja guyon ta. Niat pesen iki nampes digawakno ngene ya. Omong amu. Nek aku ngen tak dhisik kulo melok takon wak. Iya ya. Napa niki iki? Iki yang kan ya. Takon. Meneng aja ngelak ngomong. Niki kawetane napa? Iki mah jarine ana daya dari Kartolo. Ana daya menawar kabar kawusono. <laughs> Oh, penyiapan aku sono niku terusane. Terus ngono ta. Mang ngono ya. Barang wis aku teko men apa sih kartu oleh ngomong anak tamu kartu oleh ki boleh gosok kartu lo pesen enten tamu kartu lo niki terus sing kartu lo niki sih sendiri kan panjangnya waktu hari ngomongnya gak pakai pasen mereka gusinya melentung Kata lo aku nak sampean dah. Ini aja Ngomong kali sampean ini hmm. tamu. Ana tamu menawar. Menawar. Tapi kan menawar. Jare tuku botol. Oh, ngono lho iki, Mang. Tuku botol. Iya. Terus sampean jawab conto. Tak jawab conto ya iki. Eh, lah, lah kok iso wedi mlayu nang karo nggawa conto lho. Lah wong aku jare genteng-genteng terus sampean ngasap botol kula. Sopo ah, sing ngasap awakmu? Mboten sentimen kali kula. Iga. Kurang asal. Sing ngomong jare ngasap kono ku sapa? Dari Kartolo. Kartolo? Kok ya aku ring. <laughs> Kok iki apa sih oh, lo? Oh, apa Mas? Maman ngubur-ngubur. Lah iya. Pernah gak gelap botol, Cak Marga? Kan belum tahu tak balik nonton jaman kelam dengan lo, Cak Marga. <laughs> Eh, pernah gak gelap botol sih? Aku golek botol. Golek botol, man. Kok gak tau berber layu? Lah, apa layu, kan? Udah, kata di asap itu. <laughs> Siapa sih ngomong? Lah, kan, man. Layu aku sih ngomong. Ayo. Kalau ngomong asap botol, siapa sih ngomong? Gak kamane kartole ndelok kaya ban kami sira. Kayane di TV sino terus kudu <laughs> ya. Ketembel. Oh, nuwun ngomong. Ngene lah nyen tak rek kodo ya menawi tak ulet-ulet gar bola dhuwit eh. kadung mlebu. 20, Pak. Sebentek. Eh, ya ngono lah. Ya sementara botol di sini rono, menawa wis dadi ya. Lah iso dadi omahku didol ngono dadi dhuwit sik bali. Hari <laughs> didol kok dhuwit nang aku. Iya bali ya hari Iya aku ambek bojoku nggolong kroso. <laughs> Minggat. Kan digenana kancane gak. Digenana apa wong ngajak loro jane. Balekno lho. Balekno. Balekno 20 sih. 20. Iki ana dhuwit 50. Saya cuci terung bulu sih. Ini terung bulu. Soalnya cuci terung bulu. Terung bulu. Ini kabar di sini di sini. ambil terung jangan jaket. Enggak di iki sosok teluk lah sing 20 lho lho kan lek ngutang aku nang 20 ya 20 iki dhuwitku 50 susuk nang 30 sih lah nek tak jangkep 30 ya jangkep 50 ya nek rene nang ngene lho 50 ni wong sentek iya kok iki jangkep 50 iki utange aku saiki nyelek 30 maning lho lah nek kon milih aku 30 lah tak dodol kombongi pecik <laughs> wong ngeling-eling kon kanca mbek aku aku nulung lah jane elek ta iya Ngomong pras duluran niku enak. Tapi nek nulungi ya tetep elek kon di. Piye pira? Piye pira? Bojo pira? 20. Kurang ah. Gak wis, bisa ta kon bojo ngomong oh, kurang ah. 20 wis. Heh? 20. Kuwi, wis. Kuwi pamanmu ta. <laughs> Yo, pamanmu ali. Kon iki malah muruki wong gak iso malah kon muruki pinter lu aku iki. Halo, kon iso nyaur ta gak? Iso, wis. Pokoke robot njupuk ae wis. Ngono ah. Iki sing kok no Cuma jaga kakek sitok ae dhisik. <laughs> Ya. Gua rendeng mana tak sahuri mana situ. Ya. Loro papat tak papat tak kene gandele omah. Gua 10 tahun jangkep pisan dadi omah ya. Aku ambek bojoku wis ludes. <laughs> Loh, kan iki mung ya apa sak? Ya sing ngene mari iki, Mas. Fotone cek diseliki dhisik menawar. Ngono ta. Ulang ngarep lak terop akeh. Iya, iya. Tapi kaya kaya terop menawar gak tak jak. lho, ya. Terus iki cek gak nyaur. <laughs> Kan nambah kon mlebu legan iki. lho, lho. Iya. Ngeten lho, Pak Min. Iya, iya. Urusan duit kula ndek Kartolo, hmm. sementara niki mboten dibalekaken mboten napa-napa. kula suwun kesadaran sampean kali kula. Iya ya. Boto mawon sampean kirim mriku teng omah kula. Ah, ngono ta. Dhuwit iki enten kekurangane. Hmm. Pun tak gampang. Ya wis, ngene lho awakmu. Dhuwit niku lak gampang tak gampang goleane. Tapi nek kadung pedote seduluran iki Oh, repot repot ngene. Dijarai. Ojo mana pedote seduluran gak iso sambungan. Iya temenan. Wong aku ingin nang pasar malam kepedotan kono <laughs> recelono. Sambungane aneh. iso geli tepung tapi nek ana ana iringane toko kok. Toko iku dulur karo dhuwit nek kanggo aku iku abot dhuwit. Lah. Alhamdulillah. Ayo, apa tuh? Kafe itu yang penting kok ngomong. Iya. Kalau ngomong itu nak bener ya, ya bener no. Bener. Sing salah ya di salah. Sing penting tuh konang nih paman, paman hmm. lunggu no, yo. Di, kamu tuh apa sih? Tuh kursi ini kalau lunggu. Oh, tunjangan. Pokoknya lunggu lewung, gua tak boleh no. Benar ya, itu wedi apa-apa nang paman. Paman iki barang gede. Wedi wis. Wong iki wanita orok mas ngene. Sepate. Wong barang mlaku masih torok ta apa. Wedi kan dalek kan mboten nek wedi pun eh. niki lho balungan. Oh balungan. Pake Mbok Amah. Balungane wong kuno iki sing ngene. Masih yo. Tak karo balungane wong kuno. Jangan. Pekare kowe dirunding lah saiki nang paman ya, nduk kono ana sametan ya. Iya. Mbancai sulit Oh, Juli. Juli, manjak Juli. Juli Iya, asu cili, lho. Ketalen lah saiki. Oh, gede. Ale wis jenenge Minca. Oh. <laughs> Ayo, ngombe kopi kono. Ayo, ayo. Thank you.